Jemi sonte prap në takimin tonë të ditës së shtune, në këtë transmetim të drejtpërdrejtë, ku sonte kemi përzgjedhë që takimi të jetë pyetje dhe përgjigje. Normalisht seria jonë është betime hynore, ku po trajtojmë betimet e Allahut tebareke ve teala në Kur'an. Në kuadër të kësaj serie po trajtojmë, domethënë, disa betime që Allahu është betuar në Kur'an. në çka është betu dhe pse është betu. Po sonte, kemi bërë një përjashtim, normalisht për shkak të kërkesave të shumta, edhe është normale, domethënë që të ndahemi nganjëherë nga trajtimet e vazhdueshme të temës, për të kaluar në disa pyetje dhe përgjigje. Kemi hapë sot mundësinë për të dërguar pyetje më herët, për shkak se në transmetim po dërgohen shumë pyetje, dhe nuk po ka mundësi që të përgjigjemi në të gjitha pyetjet. Edhe pse të nderuar kanë ardhur shumë pyetje, domethënë për një takim sikurse sonte, nuk është e mundshme që në të gjitha të përgjigjemi. Mirëpo do të mundohem që të përgjigjemi në atë sa ka mundësi. Nëse arrijmë të gjitha, pse jo, alhamdulillah, Mirëpo, në bazë të pyetjeve që kanë ardhur dhe po vijnë vazhdimisht, do të jetë gati se e pamundshme në të gjitha të përgjigjemi. Mirëpo, nuk do të anashkalojmë asnjë pyetje inshallah. Nuk do të anashkalojmë asnjë pyetje. Inshallah, do të mundohemi që t'i mbledhim këto pyetje dhe kohë pas kohe të ndahemi nga seria dhe të kthehemi në pyetje përgjigje. Dhe kështu me radhë do të përgjigjemi në ato pyetje që vijnë nga ana juaj duke respektuar çdokënd prej juve dhe pyetjen që e ka dërguar. Andaj po filloj me lejen e Allahut të Madhëruar me pyetjen e parë që ka ardhur, Zoti na dhashtë sukses dhe na frymëzoftë për atë që është e dobishme dhe atë që është ai i kënaqur. Thotë, selam alejkum, hoxhë i nderuar. Desha t'ju pyes, a është haram për mua si juriste të punoj në profesionin tim duke ditur që ligjet e kësaj kohe shumica bien ndesh me ligjet e Allahut. Si duhet vepruar në këtë rast? Nuk pyes vetëm në rrafsh personal, se unë ndoshta s'do punoj kurrë Pasi nuk jam fare dakord me shumë ligje të kësaj kohe, por dua të di çfarë duhet bërë nga ne, në këtë drejtim pasi unë e di që Allahu do na marrë në llogari për diturinë që na ka dhënë, se si e kemi shfrytëzuar. Është shumë me rëndësi ta di përgjigjen, ju falenderoj, ë, shumë për mundin dhe kontributin që japni, sidoqoftë, Allahu ju shpërbleftë mirë. Kjo çështje është trajtuar disa herë dhe është normal që ë të ketë çdo besimtar një lloj kujdesi apo rezervë në këtë aspekt duke pas parasysh domethënë ndjeshmërinë e temës. Mirëpo, ka nganjëherë edhe trajtime mendoj të tepruara në këtë aspekt, saqë gjithçka që ka ka të bëjë me këtë profesion, konsiderohet sikurse bie ndesh me fenë e Allahut. Nuk është kështu. Andaj konsideroj se të punosh te na si jurist apo me profesionin e juridikut që e ke kryer si fakultet, domthon ka mundësi të shumta, ka profile të shumta, ka fusha të shumta ku mund të punohet. Dhe nuk bie ndesh me fenë e Allahut tebareke ue teala. Prandaj them në parim në esencë, domthon lejohet që në kuadër të këtij profesioni të punohet, Mirëpo paraprakisht të konsultohesh me te apo kurdo qoftë, domethënë për detajet e profilit pastaj me ndonjë hoxhë të caktuar për të ditë se në çfarë fushash domethonë mund të punohet. Se mund të punohet në shumë fusha, s'ka problem. Po. Çdo profesion që kontribon dhe i bën mirë njerëzve, ju ndihmon njerëzve, kontribon se është i dobishëm dhe është i mirë. Po. Prandaj, në kuadër të kësaj, mund të themi që nuk është situata kaq kritike sikur që parashtrohet nganjëherë në për pyetje se bie ndesh, Allahu nuk e don, Allahu na merr në pyetje, por që nuk duhet me ngarkuar me kaq ndjeshmëri, për shkak se ka hapësirë të mjaftueshme me operu me këtë profesion mrena mrena asaj që është e lejuar. Allahu din më së miri. Mirë, thotë se, selam alejkum hoxhë, si ta forcojë një i ri imanin i cili është i prekur nga vesvese të ndryshme dhe namazin e fal pa përkushtim me dembeli. Si dhe si të shërohet një i ri i cili edhe pse falet është i prekur nga shikimi i haramit, sidomos në vetmi dhe i lëshuar në epshe. Këto dyja janë pyetje që kanë të bëjnë njëra me tjetrën. Edhe vesveset, edhe epshi, edhe problemet me mëkatet, vijnë si pasojë e, domethonë, imanit të dobët dhe paqëndrueshmërisë së imanit në zemrën e tij. Nuk ka iman stabil, i lëviz, dhe nuk ka iman aktiv që e mbron dhe e ruan nga këto të këqija. Ka shumë udhëzime, mirëpo nga udhëzimet kryesore është dituria. Domethonë duhet me dit, me lexu, me dëgju ligjërata që me e mush veten dituri. Dhe kjo dituri nuk nënkupton vetëm informata të reja, por nënkupton edhe rikujtim. Ka gjëra që i ke ditë, i ke harru, s'i ke kuptuar më parë mirë, tashmë i kupton më drejt. ë Domthon, njeriu ka nevojë me ushqy veten e tij vazhdimisht me me, me porosi të mira, që e zbutin zemrën, e këndillin mendjen, e mbushin ambicie, vullnet, përmendja e Allahut tebareke ue teala, leximi i Kuranit, mund të thuash po unë këto po i bëj, po shtoji ti. Do duhet një përpjekje, duhet një mund. Mund të duket në fillim pak e vështirë, pak problematike, nuk ec siç duhet, ama ti këmbgul, ec. Allahu thot wal ladina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Ata që përpiqen, japin mundin që të udhëzohen në rrugët tona, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona. Allahu të ndihmon, Allahu të përkrah. Mirëpo duhet me dhon mundin. Allahu xhallahu ala ka thënë, nëse më afrohesh një, domthon, nëse robi jem më afrohet një pllëmb, i afrohem një llërë. Allah Allahu të afrohet më tepër se ç'ti atij i afrohesh. Prandaj përpjeku mundohu edhe angazhohu Allahu xhallahu ala ndihmon. E treta është, domthon, rri në shoqëri të mirë, rri në shoqëri të mirë. Largohu dhe ruaju nga shoqëria e keqe. E katërta, domthon, mundohu sa më pak me nejt vetëm. Pendohu, pendohu, pendohu vazhdimisht. Pendimi i shpeshtë e forcon dhe e bën stabile zemrën në rrugën e Allahut te bareku te ala. Thotë ë çfarë mund t'i thoni një të riu që zgjohet, zgjohet vonë, çfarë pasojë mund të ketë një shpjegim inshallah. Ë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë burike li ummeti fi bukuriha. Ummetit tim i është dhënë mundësia që të fitojnë shumë bereqet dhe shtim në hershmërinë e tyne. Sabahu ka bereqet, na duhet m'u çu me falë sabahun. Dhe duhet me kuptu se e, e, njeriu me gjumë humë shumë, dhe gjumi nuk është qëllim në vete, gjumi është sebep, njeriu mund të flenë, por duhet të ketë gjumi e arsye pëse flenë, jo veç sa për të flajtë, Ngase çdo punë ne në Islam e bëjmë me arsye dhe e dimë çka mjete, e dimë çka qëllime. Gjumi është mjet, nuk ka qëllim në vete. Është mjet pse për të pushu që përmes pushimit pastaj nesër të jemi më të angazhuar më e kështu me radhë. Prandaj duhet të kuptojmë që gjumin e bëjmë me arsye. Dhe nëse gjumi për çka e bëjmë, e humb arsyeshmën e vet, ne realisht jemi duke humbur kohë. Dhe gjithashtu ë jeta është e shkurtë, shkon shpejt. Prandaj, kalimi i saj, na ashtu ashtu humbim kohë kur jemi të zgjuar. Domethonë, jo një nejë, jo një lëvizje, jo një pushim, jo një diçka, e tashme me humbë edhe në gjumë tepër, është më nej e, e, e rrezikshme dhe njeriu realisht del i varfën para Allahut tebareke ve teala, në kuptim të mungesës së veprave. Prandaj duhet me, duhet me gjithmonë, me pasë parasysh qëllimin e krijimit, pse jena krijuar, pse jena në këtë dunja, Jena ardhur për këtë qëllim. Okej, që ky qëllim a realizohet tu flet a tu nejt zgjut? Njerëzit të mëdhenj si kanë arrit. Po duhet me kon thjesht veç konsumim. Han pin dhe flan, veç konsumon. Duhet me kon edhe prodhim, çka ke prodhuar, çka ke dhon, çka po lën pas vetes. Allahu xhalla wala thot inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ne do të shënojmë atë çfarë kanë bërë edhe gjurmët e tyre. çfarë kanë lënë pas vete. Domthon, veprat që i ke bërë sa ke qenë gjallë, shënohen. Edhe gjurmët që i ke lënë pas vete, shënohen. Çfarë gjurmë ke lënë pas vete? Se ke me kalu jetën n'gjum, pastaj derisa je kfill, derisa e ke marr veten, shkoi gjysa e ditës, çfarë ke bër? Prandaj duhet njeri me me me me e llogarit veten e ti vazhdimisht. Çka po bëj me kët? Çka jeta, çka bona, çka prodhova, çka lash pas vete, çka po marr me vete tek Allahu tebareke ve teala. Dhe këto goditje vazhdimisht e këndellin me lejen e Allahut të madhëruar. E edhe normalisht, vendosja e projekteve të caktuara, duhet këtë me e kry, dhe s'ka tjetër, vendos uh, vija të prera, domthon që nuk tejkalon, disciplinoje veten tëne, nëse, nëse e kalon vijen, nëse e tepron gjumë, disciplinoje veten tëne, e po tash s'ka me dalë, e po tash s'ka kështu, e po tash nuk ka dalje, nuk ka gjumë tepërt, Mëso me e disiplinu veten tëne. Rri me njerëz që kanë ambicie, rri me njerëz që kanë vullnet, që kanë projekte. Garo në punë të mira me tjerët. Dhe me lejen e Allahut këndellesh. Mirëpo, me i lon gjitha këto dhe me rëndësi është gjumi, domthon që kjo është huqje e madhe dhe humbje e jetës, Allahu na rujtë. Mirë, thotë, Cilat janë kriteret sipas fesë islame që të kemi teuhid të pastër? Teuhidi i pastër është pikërisht në fenë islame, të besuarit e drejtë në Allahun tebareke ve teala. Kriteret e besimit të pastër janë që ky besim i pastër, ky teuhid i pastër, të jetë në përputhje me ajetet e Kuranit dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu sallam. Të besojmë në Allahun xhelle ue ala dhe Allahun ta adhurojmë sipas udhëzimeve të shpalljes. Dhe sipas asaj që e kanë adhuruar gjeneratët e para, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Prandaj ky është standardi. Ne matemi me Kur'anin dhe me Sunet. Ne matemi me sahabët. Si e kanë pas sahabët teuhidin, kështu e kanë pas. E po ne duhet t'ja përshtatemi pra atyre e, besimin ton. Ngase Allahu xhelle ue ala ka thon, "Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Allahu i thot ehli kitabit, nëse ata besojnë Ashtu sikurse kanë bes, keni besuar ju, kur ka zbrit ky ajet, kush ka qenë muslim? Sahabët e pejgamberit sallallahu sallam. Edhe Allahu s'ka thonë, nëse ata besojnë sikurse ke besu ti i dërguari i Allahut, po sikurse keni besuar ju. Domthon Allahu xhelle ue ala e bën standard dhe kriter imanin dhe besimin dhe teuhidin e pejgamberit alejhi selam me sahabët, ngaqë sahabët e kanë pas teuhidin sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu sallam. Dhe ka në shumës, ue in amenu bi mithli ma amentum bihi fekad ihtedeu. Nëse ata besojnë, sikurse keni besuar, ju në shumës, atëherë do të jenë të udhëzuar. Dhe udhëzimi dhe teuhidi dhe kuptimi i fesë, realisht, matet me kuptimin dhe besimin dhe teuhidin që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot, jam një studente dhe në sezon të provimeve jam sëmur me probleme të stomakut, sepse më ka ndikuar stresi. Si mund të menaxhoj stresin që të mos ndikojë në shëndet? Menaxhimi i stresit mund të bëhet përmes rrugëve të ndryshme. Mund të jetë për shembull përmes konsultimit me një psikolog, psikoterapeut, ë, ndoshta me me dikën që ka përvojë, por në kuptim fetar them që në Allahun duhet me u mbështet. Duhet me marr sebebet e duhura. Duhet që, domethënë, me kuptu se uh, ajo që ti po do me e kry, realisht uh, nuk bëhet me stres, e para. E dyta, pse po të kapë stresi? Nga frika se mos po dështon në provim. Po pikërisht ky stres të bën me dështu në provim. Domethënë ajo që po ik prej saj, realisht po të ndodhë ty. Oshtë e palogjikshme. Qetësoje veten duke përmend Allahun tebareke ue teala. Duke u mbështetë në Allahun xhele ue ala. duke qenë e bindur se atë që Allahu e ka caktuar do të ndodhë. Dhe ti je e obliguar unë e ai çdokush me marr sebebet. Prandaj, domethënë, kjo është me rëndësi. E dyta, domethënë, shoqnia e mirë është shumë me rëndësi. Ku shkarkohesh çlirohesh, rrëfehu, bisedo, mos e maj në veti. E treta, mos e maj mendën te rezultati. Mbaje mendën te mundi. Shpeshherë ne duke mba, duke mbajtur mendën te rezultati, e humbim potencialin dhe vullnetin për mundin. Ndërsa mundi është më i rëndësishëm se sa rezultati, ngase ai që e dikton rezultatin është mundi dhe jo kundërta. Prandaj ne duhet të fokusohemi tek mundi. Na ka tash kena me lexu. Kjo është njëherë obligimi jem. Unë tash kam me u marrë me këtë çështje. Spimoj me atë mua të jepën. Ngase që ti marrë me atë rezultati, e çka ndodh, e si do të ndodhë, në me që stresohesh. Prandaj merru me të tashmën, merru me momentin, merru me obligimin e, e kohës që e ki, ndërsa e ardhmja pastaj është në dorë të Allahut tebareke ue teala. Sidoqoftë, thotë, a është caktim nga Allahu vdekja e njeriut në çdo rrethanë. Ne jemi përgjegjës për jetën tonë, dhe jemi përgjegjës për mënyrën e vdekjes tonë. Ne do të japim llogari për atë që e bëjmë me vetëdije të plot dhe që e bëjmë me me me vullnet të plot, me liri të plot. Me mundësi që i kemi, do të japim llogari para Allahut të madhëruar. Ndërsa Allahu xhele ue ala ka caktuar çdo gjë. Për ne mund të jetë kjo pak e pakuptimtë se qysh lidhet kjo. Lidhet ngase caktimi i Allahut ka të bëjë me dijen e Allahut tebareke ue teala. Ndërsa Allahu na ka dhënë liri të mjaftueshme që ne mbrenda kësaj lirie të operojmë, e të veprojmë, e të angazhohemi dhe për aq sa kemi pas mundësi dhe kemi pas liri, ne do të japim para Allahut xhele ue ala llogari. Prandaj një njeri që domthon e ka vrarë veten dhe ka dhe ka vdek në këto rrethana ose ka vdek i dehur, Allahu na rujt, i pit, ka vdekur i droguar, është tmerr me vdek njeri kështu. Ai do të japë llogari para Allahut për këtë rrethanë që e ka shkaktuar vetes tij dhe në këtë gjendje ka vdek. Dhe nuk ka mundësi te Allahu me u arsyetu, se Allah e ka caktu. Pse? Për shkak se, domethon, uh, ka vepru mbi bazën e lirisë së plot dhe vullnetit të plot që ka pas. Askush s'e ka imponu, askush s'e ka kufizu, askush s'e ka detyru, vetë e ka bo. Pra edhe ka me dhon llogari. Dhe shpesh e kom përmen, te caktimi i Allahut xhel-le ue ala, neve duhet me interesu pjesët që na takojn neve. Se shpesh herë te caktimi i Allahut duke u marr me caktimin e Allahut, a ka caktuar Allahu, çka ka caktuar Allahu, duke u marr me punë të Allahut, po i harrojmë punë tona. Andaj punë tona kanë të bëjnë me angazhimin tonë, me punë tona. Prandaj shiko gjithmonë çdo rast në çdo punë shiko përgjegjësitë e tua që i ke karshi kësaj. A ka caktuar Allahu, s'ka caktuar Allahu s'është temë e jotja. Ne e dimë që nuk ndodh asgjë pa dijen e Allahut. Nuk ka mundësi. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut xhel-le xhel. Nuk ndodh asgjë. Nuk ndodh asgjë pa caktimin e Allahut. Nuk ndodh asgjë. Por kjo nuk duhet me na pengon neve që të kujdesemi, të ruhemi, të shfrytëzojmë mundësitë si duhet dhe të dalim para Allahut faqebardh. Nuk ka kundërshtim mes të dyve. Por kur ne mojmë me, kur ne e mbajmë gjithmonë vëmendjen tonë te Allahu atje, a e ka caktuar, e çfarë ka caktuar, e harrojmë përgjegjësitë tona, atëherë na na mjegullohet pamja dhe situata. Ne duhet me shiku, unë çka kam bërë. Unë qysh duhet me punu, unë çka duhet me vepru. Kjo është e jona. Tjerat nuk janë pastaj në dorën tonë. Thotë Selam alejkum hoxhë i nderuar a ka mundësi të na japni një opinion këshillë për fenomenin e ikjes nga Kosova tash së fundi edhe nga ata që llogaritet se kanë edhe një pagë të mirë në Kosovë e padyshim se statistikat e fundit ku për shembull për nuk e di sa ishte diku afër për 800 termine për viza vetëm në ambasadën gjermane ka kanë qenë përmbi se 55000 dikun aplikime para më Domthon, është numër rekord diçka enorm çka po ndodh në Kosovë nga ikjet e shumta. Unë e di që situata në Kosovë nuk është situatë për t'u lakmuar në çdo aspekt, nuk është situatë që ndoshta inkurajon për të mbetë këtu në çdo aspekt. E di, jam pjesë e këtij realiteti, këtu jetoj. Dhe e di që na mungojnë shumë gjëra. E di që domethënë ndoshta nuk e gjen sigurinë e mjaftueshme në shumë aspekte. Nuk e gjen ndoshta përkrahjen e mjaftueshme në shumë aspekte. E di kët, mirëpo mbi gjitha. Ne duhet me mbetë këtu. Ne duhet me luftu për këtë vend. Nëse ikim kush e përmirëson situatën? Kush garanton të ardhme për këtë vend nëse ikim nga pakësia? Prandaj ka raste, të domosdoshme, lloj-lloj situate kanë njerëzit, ok, e kuptoj. Shkon njëri nga anëtarët e familjes për të mbajtur pjesën e mbetur, por gjithë me ik, gjithë me shku, kapaciteti ku ka këtij veni me shku. Ne që duhet të kemi pak më tepër ndërgjegje, pak më tepër përgjegjësi. Karshi venit tonë, karshi stos, karshi kësaj. E po me u dorzu me ik nuk është zgjidhje. Dhe veçan, shumë që njerëz ikin që kanë punë, ka rrugë, Po ma,, nuk e kuptoj, e len keq punën këtu, e len zbrazët bosh vendin e punës, dhe ik nga vendi del zbark me familje me kejt, madje ma keq, ikje me zhgënjim të plot, me mllef, kurrë mos u kthefsha. Nuk e di, burrë, a din, pse ky zhgënjim deri në këtë nivel? Ok, të ka bu keq filani, të ka bu keq po, shefi, ndoshta nuk u sill mirë me ty polici, unë e kuptoj gjitha këto me ndodhë, mirëpo, unë nuk lejoj kurrë që çfarëdo individi, kushdo qoftë, Me më zhgënjy deri në atë masë, që unë domethënë mos me e dashtë vendin tem hiç. Edhe mezi me prit me ik pi këtij vendit kurrë mos u kthefsha. Nuk e di çka ndodh n'të ardhmen. Allah na rujt. Por kët nuk mundem me perceptu. Që me lejo dikujt që deri në këtë shkallë me të zhgënjy edhe me të bo që me ni veten që me ik sa më larg sikur s'ka mo më këto. Ky është vendi jon, kjo është toka jon. Ky është dheu që për të është pagu shumë dhe po paguhet vazhdimisht. Unë shumë besoj që ky vend do të ketë të ardhme të mirë me lejen e Allahut të Madhëruar, e do të ketë të ndritshme, ngase ka djem të rinj, ka vajza të reja, ka kapacitet, e ka vullnet, por duhet duhet punë, duhet angazhim, duhet sakrificë, e që ne së bashku duhet që ta bëjmë për të mirën e vendit tonë. Dhe për të ardhmen e fëmijëve tonë, e kemi obligim dhe përgjegjësi. Mirë thotë, çfarë dallimi ka që e kujton vdekjen, prej atij që s'e kujton vdekjen. Kujtimi i vdekjes ë nuk duhet të shndrohet në vezvese. Që pastaj njeriu thotë kam me dek, me shkaktu panik, s'bën kështu. Kjo është vezvese e shejtanit, duhet me ik pi ksaj. Mirëpo me e kujtu vdekjen që me të inkuraju me bo punë të mira, me e përshpejtu pendimin, Apo, a, a, me u mjaftu me atë që ke, mos me lakmu atë që nuk të takon. Vdekja e rahaton këtë punë shumë mirë. Nëse njeriu e kujton vdekjen, nuk thot do ta bëj nesër, jo, thot s'po bëj, po bëj sot, se s'dihet nesër. Atë vdekja, domethënë, ë vdekja i përshpejton afatet e punëve. Një punë që e ke mujt me kry për një muaj, e kryn për një javë. Nëse është e mundshme. Prandaj vdekja duhet të ketë një impakt, një ndikim pozitiv në jetën tonë. Dhe dallimi pastaj është i qartë mes atij që e kujton vdekjen dhe jeton me vdekjen dhe atij që fare s'e kujton. Mjafton dallimi se i pari është më i vëmendshëm, më i kujdesshëm, e tjetri është i përfshirë nga habia, nga gafleti, nga hutia kështu me radhë. Mjafton kjo. E mos të flasim për punë të tjera. Ai që e kujton vdekjen e ka adhurimin më cilësor Për dallim nga ai që nuk e kujton vdekjen, që mund të ketë adhurimin rutinor e dallime të tjera të shumta që nuk është tash koha me i përmend të gjitha ato. Mirë. Thot hoxhë i nderuar fillimisht falënderoj Allahun që ju ka udhëzuar, ju ka, Allahu ju shpërbleftë për fjalët e mira, për inkurajimin Zoti ju rujt, faleminderit shumë. Thot tek shenjat e mëdha të kiametit njëra ndër to është lindja e diellit në perëndim, nga perëndimi. A pranohet pendimi pasi që njerëzit e shohin ditën që ka lindë nga perëndimi? Po, është e vërtetë se Një nga shenjat e mëdha të Ditës së Kiametit, ngase Dita e Kiametit do të ndodhë patjetër dhe ardhja e saj ka shenja të vogla dhe shenja të mëdha. Shenjat e vogla shfaqen vazhdimisht. Janë janë shfaqur në të kaluarën, shfaqen sot shenja të vogla që tregojnë se po shkojmë ka Kiameti. Dhe ka shenja të mëdha që ato pastaj e përshpejtojnë ardhjen e Kiametit. Kur vijnë ato, ato shkojnë njëra pas tjetrës, sikurse që dalin rruzat prej Penit, me shpejtësi të madhe. Dhe dijetarët i kanë përmend kryesisht dhjetë nga shenjat e mëdha të kiametit. Nga to është lindja e diellit nga perëndimi. Kur lind dielli nga perëndimi, nuk lind nga lindja, po del nga perëndimi, nuk ka pendim. Allahu na ruajtë, mbyllet pendimi. Nuk ka mundësi me ata që arrijnë këtë kohë, nuk e di kush arrin atë kohë, kush arrin atë kohë dhe nuk është pendu, nuk është përmirësu, dhe në atë kohë, nuk ka mundësi pastaj të pendohet, ngase veç ka hy, ka hy tash ajo, ajo procesi i kiametit që shenjat e dukshme janë të mëdha dhe nuk ka mundësi mu pendu Allahu na rujtë. Prandaj, vdekja ka afat, domethënë pendimi ka afat, vdekja është afat i pendimeve tona. Dhe lindja e diellit nga perëndimi është afat i pendimeve tona, për atë që e arrin atë at ditë Allahu na ruajtë. Thot hoxhë në një prej derseve tuaja keni përmendur se janë 10 shkaqet pse zgjasin sprovat, po nuk i keni përmendur si pika në renditje. A ka mundsi në live sonte t'i përmendni këto 10 pika? Allahu ju nderoftë dhe ju dhashtë shpërblim, një nga Shkupi që ju do fort. Zoti ju shpërbleft. vëllezër dhe motra nga Shkupi, nga Maqedonia e Veriut, edhe ne kemi shumë respekt për juve dhe ndihemi shumë mirë kur jemi në mesin e juve dhe ju falënderoj për respektin që na e kushtoni vazhdimisht, pavarësisht me mesazhet e juaja, telefonatat po edhe mikpritjen që na bëni kur jemi musafir te ju, Zoti ju shpërbleft. E sa i përket kësaj pyetje, Do të rendisim inshallah në takimin e ardhshëm që mos marrim shumë kohë tash nëse nuk ka pyetje, por është temë në vete. Inshallah do të trajtojmë në takim tjetër me lejen e Allahut të madhëruar. Thot hoxhë si me vepru për namaz nate. Për namaz nate me fal. Duhet me kurdis orën, me u çu gjysmë ore para, minimumi gjysmë ore para se me hy koha sabahut me fal vitrin, me fal namaz natës. Ose nëse ki problem me u ngrit para se me hy sabahu, falesh para se me ra me fjet edhe e fal namazin natës, edhe bin me fjet me abdes, edhe gjitha t'mirat inshallah. Po. Për me fal namaz nate, duhet me lexu për namaz natës, me dëgju për namaz natës, duhet që me u përpjek për namaz nate, domethënë duhet mund, Sufjan eth-Theuri thot, 20 vjetë një çerek, kam luftu për namaz nate, tu u çu, tu mos u çu, herë përgjumshëm, herë me një sy, herë me dy sy, përpjekje. Thot, derisa jam gdhend mirë, jam eduku mirë, pastaj jam knaq derisa, Ka ardh vdekja, po. Kënaqet njeri. është faza e rezistencës, faza e përpjekjes, që është normale. E pastaj me lejen e të madhëruarit, gjërat shkojnë duke u përmirsu, inshallah, po. Në lidhje me mestin, me na sqaru, mestet ka shumë rregulla rreth mesteve, ka shumë dispozita, prandaj nuk është konkretizu këtu, domethënë çka konkretisht po kërkohet, prandaj nuk po di që për çfarë me e dhonë përgjigjen. Mundësisht për ato çështje që keni pyetje, konkretizoni këtu. Për mes'hin më intereson për shembull kohëzgjatja, sa zgjat mestja, kur fillon, kur do me konë e mbathura, për shembull, ë e tjera rregulla që kanë të bëjnë me me mestet po. Thot esselamu alejkum hoxhë alejkum selam, meqenëse ezani i sabahit po thirret në ora 6:30. Mu po më duhet ta fali në gjashtë e dhjetë, për shkak udhëtimit në punë. Pyetja është, a duhet ta thërras ezanin para se të falem? Ë Ezani është lajmërim se ka hyrë koha e namazit. Dhe ky lajmërim bëhet përmes xhamive. Dhe kjo është e mjaftueshme. Nëse njeriu e thirr ezanin në shtëpi vet, s'prish punë, mirë është me thirr ezanin, por nuk është obligative. Nuk e ke namazin të mangët në qoftë se e fal namazin Domthon pa e thirr ezanin. Mir, si mund të mbrohemi nga xhindet dhe djajt dhe si të kërkojmë strehim tek Allahu nga e keqja e tyre. Ë, mbrojtja më e mirë është besimi i drejtë në Allahun tebareke ue teala. Mbështetja në Allahun xhelle xhelaluhu. Largimi nga mëkatet, ngase mëkatet janë domthon ajo pyka që hap rrugën dhe çan muret për me syni me depërtu, fatkeqësisht, cytja, vezvesa e shejtanit në zemrat tona. Prandaj, duhet që të fortifikohemi me adhurim në Allahun xhelle ue ala. Ndaj Allahut besim në Allahun të fortë dhe të mbrohemi të ruhemi sa të ka mundësi nga mëkatet. Eventualisht me ra në mëkat, gabim, të pendohemi shpejt tek Allahu xhelle ue ala për ta sanuar atë çarje para se me keqpërdor shejtani dhe me depërtu në zemrën tonë. Pastaj përmendja e Allahut tebareke ue teala, Është mbrojtje efikase nga shejtani dhe nga xhinët dhe nga shejtan, nga çka do qoftë. Veçanërisht ato përmendje specifike që kanë të bëjnë me, që kanë të bëjnë me ë për shemb sabahun, me akshamin, ka dhikri i sabahut, dhikri i akshamit, për shembull, pastaj dhikri i namazeve, shumë rëndësi, dhikri i namazeve shumë rëndësi. Pastaj për shembull, me thon bismilah kur hyn në shtëpi, me thon bismillah kur del nga shtëpia, me thon bismillah kur i hiq teshat, me thon bismillah kur i vesh teshat, me thon bismillah kur të han bukë, përmendja e Allahut tebareke ue teala. Leximi i Kur'anit, dëgjimi i Kur'anit në shtëpi, është mbrojtje me lejen e Allahut të madhëruar. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë shtëpi që lexohet sura Bekare, Nuk kanë qasje në të shejtanët, elhamdulilah. Surja Bekare është dëbuese e shejtanit, është është është rrënuese e e e të gjitha intrigave, kurtheve të magjistarëve dhe të keqbërësve që synojnë t'i drejtojnë karshi neve. Na mbron Allahu me suren Bekare. Pra duhet me lexuar suren Bekare, duhet me lexuar Kur'an, me lexuar Kur'an te shpia, m'u dëgju Kur'ani. Përmendja e Allahut namazi m'u fal në shtëpi. gjitha këto janë mbrojtje nga nga këto probleme. Mirë thotë A është hallall hoxhë i nderuar m'u fal me telefon se kështu s'po muj me mësu përmendsh, ama pranoma namazin Allah xhaleshanu. Ndëgjo vëlla i nderuar. Ë uh, Shpesh janë bë pyetja a bë më fal me telefon, a bën m'u fal me letër. Nuk ka nevojë. Ngase namazi është shumë i lehtë. Ajo çka të duhet në namaz ty, është fillimisht me i majtë në men lëvizjet, Rekatin e parë qysh, e dyti, duhet me ra në tehijat, këto janë të leta me mësu, s'ka diçka pra. Meqë janë veç lëvizje që duhet mbajtur mend. Sa i përket duave që duhet thënë brenda namazit, tash këto lëvizje me i mush me lutje, tani ngadal, nuk është kusht me i thonë këto përniherë. Ni që është mësoje elhamin ma s'pari, elhamdulillahi rabbil alemin, errahmani rrahim, falu një kohë me në me me elham, në komë kur je thuj elhamdulillah, veç. Po me e thuje suren fatiha, Nuk ka me lexu. Deri sa t'mësosh. Kur je n'tehijat, thuj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, edhe jep selam. Deri t'mësosh. Pak e mëson tehijatin, tani salavatet dalëngadalë. Çdo ditë me mësu ka ni rresht tehijatit vëlla për disa ditë e mëson atë. Pastaj në namaz duke e përsërit, duke e përsërit ai ngulitet. Dhe të mësosh, por namazin kur e kryen si obligim dhe Allahu xhelle ve ala, nuk duhet me fal me telefon as me letra. Ngase thash, mjafton me fal qysh thash më herët. Me lëvizjet duke duke majt men, mirë, dhe këto më të leta, e duat pasaj dhe nga dalë duke mësu e, me radhë, inshallah. Mirë, thotë, si të mbromi nga mendimet e këqia. Mendimet e këqia janë, janë dhe me thonë, produkt i shejtanit, ai tenton me i mbjell tek ne. Nëse iu përmbahesh rregullave që ceka më heret, qysh me u mbrojt nga shejtani, mbrojt nga mendimet e këqia, e para. E dyta, disa njerëz i mjellin vetë mendimet e këqia, duke paragjykuar. Po më duket që qështu e pat, po pse, po pse po hin në këto detale? Pse po paragjykon? Pse po shkon kaq larg me këto mendime? E pastaj, kur ky udhëtim, Në botën e mendimeve, në fund, fillon me u shndërru në mendim të keq, qysh tash më e ke mendimin e keq, po ti, ti e ke sjell, mos, mos shko deri atje. Ne e kemi për obligim me ndërtu mendimet tona në argumente, në fakte. Sa i përket mendimeve të këqija për Allahun nëse vijnë, injoroji. Mos u merr me to. Dhe bëhu i bindur apo e bindur se rezistenca e jote kundër mendimeve të këqija dhe mospajtimi yt me mendime të këqija tek Allahu llogaritet një lloj xhihadi, lufte, që për të tek Allahu shpërblehesh. Prandaj ne nuk duhet me i dëshiru mendimet e këqija, të këqija s'bën, po nëse vijnë Dhe ti i urren, dije se ti je në ibadet, ti sa herë i urren mendimet e këqija, sa herë bën përpjekje me i refuzu, i injoron, nuk mirresh me to. Ato janë vesvese të shejtanit që po tenton me i mbill në zemrën tënde. Dhe ti po reziston, ti ke sevap, ti te Allahu shpërblehesh. Pra nuk ki për çka m'u mërzit, nuk ki për çka m'u zhgënjy. Është një përpjekje djallëzore për me të shqetësu dhe me të zhvendos nga rruga e Allahut. Ti po reziston, Allahu të ndihmon dhe të përkrah. Kjo bindje jote se qështu po ndodh si proces, me lejen e Allahut të ndihmon me dalë nga mendimet e këqija. Mirë, thotë, faleminderit për ligjëratat, që po ka përfitim, elhamdulillah, Zoti të shpërbleftë për inkurajimin, Allahu na bëftë të dobishëm gjithmonë dhe kudo që jemi, thotë nëse Allahu vonon në përgjigje duas, çfarë kuptimi ka kjo situatë? Vonimi i duas ka shumë urtësi. Më së pari, Allahu tebareke ve teala na ka premtu se sa ma tepër e lutim, sa ma gjatë e lutim, ne fitojmë. Prandaj, në pritje të përgjigjes, ti shpërblehesh. besimtari dhe besimtarja, edhe kur e presin rrugdaljen, edhe kur e presin përgjigjen e duas, duke vazhduar me mendim të mirë për Allahun, dhe duke vazhduar me lutje ndaj Allahut, shpërblehen. Këtë si tu kur gjë. Vonesa po t'sjell përfitime. Vazhdueshme. E para, e dyta, e din Allahu më mirë kohën e përshtatshme me t'u përgjigj. Dhe Allahu e din më së miri si me t'u përgjigj. Kështu që ne duhet ta bartim gajlen e duas, sikur që ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri ka thënë, unë nuk e barti gajlen e përgjigjes, ngase kjo është e garantuar. Unë e barti gajlen e duas, a po bëj dua qysh duhet. A jam i denjë që Allah të më përgjigjet? A i kom plotësu kushtet e duas? Prandaj ne nuk duhet me gjyku afatet e duas, po të gjykojmë a kena bë dua mirë, hajde të bëjna pak ma tepër, pak ma shumë, pak ma ndryshe. ndërsa e dimë se Allahu xhallahu i përgjigjet. Prandaj në këtë vonesë ka arsye, ka diçka hajr në të. Ne duhet gjithmonë të kemi mendim të mirë për Allahun, të vazhdojmë ta lusim, në atë të mbështetemi, ta kemi zemrën të lidhur vazhdimisht me të dhe të jemi të bindur se do të ndodhë veç ajo që Allahu xhallahu ka caktuar dhe ajo që është hajr, meqë e lutim për hajr. Mirë, thotë A mund të lexoj Kur'anin në arabisht kur jam me hajz me cikël? Ë dhe po qe përgjigja jo, a bën kur e kemi për mësim leximin e Kur'anit, falemnderit. Po unë mendoj që lejohet me lexu Kur'anin kur është gruaja me cikël pa problem, e veçanërisht kur e ka për mësim, qoftë të mësimit përmendësh apo me mësu leximin e Kur'anit apo me ia mësu dikujt, nuk prish punë gjatë kohës së ciklit domethënë me lexu Kur'an. A bën të përdoret fjala zotni dhe zotri? Ëh, që bojn disa zoti i shtëpisë, lejohet, zoti i shtëpisë, ngase nuk ka të bëjë me zotin e gjithësisë. Zoti në këtë rast është në fakt pronari. Në zoti i kësaj, pronari i kësaj, e zotnon këtë punë. Domthon e ka si si për të përvetësuar me këtë punë. Pra nuk ka diçka të keqe në këtë çështje me thonë. Ndoshta më mirë kishte me qenë me e rrallu këtë çështje se mund të thush dikujt zotni që s'e meriton me kon zotni, domethënë që mos me u devalvu kjo shprehje, por njeriu po e sheh situata që ia vlen ose ka respekt nuk prish punë me e përdor inshallah nëse ka mundësi disa këshilla për prindër të rinj për prindër të rinj kemi shumë këshilla mirë po ju themi që ë uh, ky fëmijë që Allahu ua ka dhënë është emanet është është dhuratë prej Allahut xhelle ve ala por është përgjegjësi Allahu jua ka dhënë këtë fëmijë që të kënaqeni me të, ta keni freski shpirtit, e gëzim e lumturi në dunja, mirëpo për të edhe keni me dhënë llogari. Prandaj, aja që ju shkarkon tek Allahu tebareke ve teala, nga, nga kjo përgjegjësi dhe nga pasojat eventuale negative, nga mospërmbushja e kësaj përgjegjësie, është edukimi i mirë i fëmijët. Me eduku, sikurse ka thënë Allah në Kuran, ku enfusekum, ue ehlikum nara, Ruajeni veten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i Xhenemit. Aliu radijallahu ta'ala anhu kur e ka komentuar këtë ka thonë, çka i bën me rujt familjen nga zjarri i Xhenemit? Ka thonë, "Alimuhum wa adibuhum." Mësoni atë që duhet dhe edukoni në frymën e këtij mësimi. Kjo është e duhura. Prandaj, kujdesni për fëmijët e juaj. për ambientin familjar çfarë ka, çka shikon ky fëmijë, çka sheh në televizor, çka sheh. Po kujdesuni për kët. Prandaj për prindët e ri un mund të them vetëm kët. Kujdesuni për edukimin. Dhe në kuadër të këtij edukimi tashmë nuk jeni veç burrë e gru. Po tashmë jeni edhe babë e nonë. Çfarë nënkupton kjo? Tashmë duhet të jeni ende më të kujdesshëm në raport mes veti, ngase raporti juaj mes veti realisht ndikon tek fëmiu. Dashuria mes juve e ushqen me dashuri. Mëshira mes juve e ushqen me mëshirë. Acarimi i raportit mes juve ndikon tek fëmiu. Në çdo aspekt. Dhe fëmiu do të shohë shembull, model, ngase fëmiu kontaktin e parë që e ka, e ka me prindët e vet. Nëse aty ushqehet me model të mirë, me shembull të mirë, me lejen e të Madhëruarit, në bazë të kësaj ka me ditë pastaj edhe nesër kë me pas model, kë me pas shembull e kështu me radhë. Prandaj prindër të nderuar, bëhuni model e shembull i mirë për fëmijët e juaj. Garantoni ambient të qetë në shtëpitë e juaja. Garantoni që në shtëpitë e juaja të zbret rahmeti i Allahut tebareke ve teala. Që të duheni mes veti, të mëshiroheni mes veti, të përkraheni. Ruajuni nga fjalosja para fëmijëve. Ruajuni nga ofendimet para fëmijëve. Ngase të gjitha këto i lëndojnë fëmijët dhe i japin pasqyrë të keqe nga prindët e tyre, e që kjo pastaj ndikon në formimin dhe edukimin e tyre. Mirë, ë thotë Allahu e shpërbleftë, pra ka fjalë inkurajuese për ligjëratat, për mësimet që po ndikojnë me u ngritë, me u pastru. Elhamdulilah, elhamdulilah Zoti na bëftë gjithmonë në ngritje e sipër. Thotë, një njeri sprovohet shumë në këtë jetë, çfarë domethënie ka? Çdokush sprovohet, nuk duhet me i kuptu sprovat vetëm në kuadër të dhimbjeve. Ne kur dhemb diçka, u sprovu dikush vëlla. Për shambull, ka smundje, ka varfni, edhe pasuria është smundje, edhe, më falni, edhe pasuria është sprovë. Wallahi edhe edhe shndeti është sprovë. Ngase për t'gjitha këto kena me u pyt para Allahut t'madhnuar. Për t'gjitha, edhe për shëndetin e për smundjen, edhe për rahatinë, edhe për parahatinë, edhe për pasurinë, edhe për varfninë. Për t'gjitha kena me u pyt. Dhe gjithi, të gjitha na janë sprovë. Dhe që dikush ka sprova të vazhdushme, domethonë, ë nganjëherë që vijnë një pas një, mund të lidhen kështu nganjëherë. Nuk duhet, nuk duhet ë kuptuar se ë reagimi i tij karshi këtyre sprovave duhet të jetë zhgënjimi, depresioni e Zot na ruajt mendimi i keq për Allahun xhelle ue ala, jo assesi. Ngase Allahu xhelle ue ala kur e sprovon dikën Ia çon një mesazh. Nëse s'ka qenë duke shkuar rrugës së duhur, kthehu në rrugën e duhur. Dhe kjo është hajër për të. Sa njerëz nga sprova të caktuar janë kthyer në rrugën e Allahut tebareke ue teala. Ka njerëz t'mirë që Allah i sprovon. Don Allah me i ngrit edhe më tepër me këto sprova. Me i ngrit n'derexhe, me i shpërbly Allah edhe ma shumë. Me u ndihmu procesin e ngritjes dhe pasurimin në punë t'mira përmes sprovave. Edhe kjo ndodh. Kërko falje tek Allahu tebareke ue teala. Prandaj ne nuk dalim nga këto tri lloje të reagimit. Ose falënderim, ose durim, ose kërkim falje. Prandaj çdokush me dit se qysh po reagon. Nëse reagojmë si duhet në këto sprova, me sabër, falënderim, kërkim falje, përkushtim, adhurim, mendim t'mirë ndaj Allahut xhelle ue ala, jemi të suksesshëm. Për këtë Allah shumëfish ka me na pagu. Pra nuk duhet sprova me u kuptu si fundi i dunjasë, çka ndodhi. Duhet shikuar pastaj krasa që ceka si kuptim tjetër. Duhet shikuar në të mira. Ka të mira. Ka njerëz që, domethonë, tash paramendoni, ke, e kemi një qytet, të bukur, të rregulluar mirë, rrugë, t'parqet, t'përnjë vjen një re e zezë, e mblon. Po të duket qyteti sikur me ra bomba n'te, kurgjo s'ka n'te. Zëmë të keqë. Veç reja ka shku. Kur ka përse reja prapë kjo bukuria? Jeta është e bukur. Ka shumë gjëra interesante. Ka shumë gjëra vallahi të mira, të këndshme, të bukura. Mirëpo, një re e zezë vjen nganjëherë si sprovë, e t'duket që sikurse me ra bomba atomike, krejt i ka prish. Jo, dhe ato janë. Mos le që një re e zezë me ta prish rahatinë, komoditetin, bukurinë e jetës tonë. Ngase n'jetë ka shumë gjëra të bukura që realisht Ja vlen për të me jetu, ja vlen për të me me ec, ja vlen për to me pas kënaqësi, lumturi e kështu me radhë. Po megjithatë, është Allahu xhel-le ue ala, na na, na mjafton Allahu tebareke ue teala, dhe ja vlen për Allahun vallahi me bë sabër. Ja vlen për Allahun xhel-le ue ala që njeriu a me i prit sprovat me zemër të qetë dhe me mbështetje të plotë në Allahun tebareke ue teala. Mirë, Thotë, në një ders tuaj i patët përmendur se falënderimi ka kushte, mirëpo nuk keni cekur cilat janë ato. Aleikum selam ue berekatuhu. Ndoshta me atë ders që e ka dëgju s'i kom përmen, po e di që ka derse që i kam përmen. Kushtet e falënderimit. Prandaj, që një falënderim të jetë i kompletuar dhe tek Allahu xhel-le ue ala i pranuar, duhet t'i ketë tri shtylla kryesore. Tri shtylla kryesore. Shtylla e parë është që kjo begati që e gëzojmë, kjo mirësi që e kemi, ta pranojmë nga thellësia e shpirtit, e zemrës, se është nga Allahu xhel-le ue ala. Ai na e ka dhonë. Ai është dhuruesi i begative. Edhe po duhet kjo të jetë bindje e palëkundur, Ndaj Allahut për begatitë që t'i ka jep, e i harxhon parët në alkool, i harxhon parët në bixhoz, në bastore, në... Çfarë falënderimi është ky? Ose ose forma tjera. Një, domethonë, grua, nga falënderimi i saj ndaj Allahut, që Allahu ia ka jep pamjen e mirë, ia ka jep konstruktin e kompletuar, pa të meta, Nga falënderimi ndaj Allahut është që tashmë të mbulohet. Që këtë që Allahu ia ka, me e përdor sipas udhëzimeve të Allahut xhel-le ue ala. Allahu ia ka obliguar çdo gruaje, çdo femre posa e kalon moshën madhore të mbulohet. Prandaj është një lloj mosfalënderimi ndaj Allahut xhel-le ue ala, moszbatimi i këtij urdhni të Allahut xhel-le ue ala. Ta ka jep shëndetin, ta ka jep kohën, e kështu me radhë. Shtyllë e falënderimit është që, domethonë, ta përdorësh begatinë, mirësinë, çfarëdo qoftë ajo. E familjes, e fmive, e, e, e, e shëndetit, e pasurisë, e çkado qoftë, ta përdorësh, sipas asaj që Allahu ka thënë. Prandaj ne gjithmonë duhet me pyt, çka kom obligim me këtë begati? Çka me bo me këtë? Çka i kom borxh Allahut mas pari? Pastaj që këmë punë tjera. Nëse aja është dhurëzim negative. Dhe kemi obligim dhe Allah o gjithë dhe gjithë që, dhe onë të jemi gjithmonë uh, shvizus të begative, por edhe falur dhe Allah të bare këtë për begati që Allah o gjithë dhe ka, dhe ka dhurë. Mirë, thëtë, mm, Unë ia kom nisë m'u falë qe tre muaj, elhamdulillah, po nuk po muj pa telefon, po habitna shumë. Ju thashë edhe ma herët qysh m'u falë pa telefon. Besoj që keni mundësi me dëgju pytjen dhe përgjigjen ma herët që ceka, që mos ta përsëritim e t'i humbim të tjerat. Thot, a duhet me u bazu në imsak për ata që agjërojnë këto ditë, ose a bën mos me u çu fare nga gjumi, por me bo nijet. A numërohet nijeti kur bim në gjum me agjëru? Ë, duhet me u bazu në imsak patjetër, domthon për me ditë kur përfundon koha e syfyrit. Ndërsa ë a lejohet me agjëru pa u çu fare në syfyr lejohet, s'prish punë. E bën nijet natën para se me fjetë se nesër ki me agjëru kompenzim. Ngase agjërimi obligativ që është, domthon kur do me kompenzu një ditë humbur nga Ramazani, veçanërisht motrat tona, nënat tona që domthon për shkak të ciklit që e kanë pasur në Ramazan ose dikush që ka qenë lehone, nuk ka pasur mundësi me agjëru, tash i kompenzon n'dimën, tash është shansa ideale me kompenzu, alhamdulillah, ditët e humbura. Për ditët e humbura, që kompenzon tash obligim është me bo nijet para se me përfundu syfyri. Ani nëse ki me agjëru nesër, e bën nijet, me zemrën tënde, se nesër do të agjëroj, dhe qëllimi i agjërimit nesër është kompenzimi i një dite të humbur nga Ramazani. Dhe mjafton, s'ka nevojë me u çu në syfyr me bo nijet. E ke bo nijet natën, ka marrë fund, nijeti për këtë qërë të dhëmë. Ai që e ka vrarë një njeri dhe i vrari i kanë gjynahet e njëjta. Jo, pa dyshim, vrasësi ka gjynah të madh. Mirëpo, uh, mirëpo, edhe i vrari mund të ketë gjynah. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, el katilu vel maktulu fin-nar. Edhe vrasësi, edhe i vrari janë në zjarr. Ka thonë Pejgamberi alejhi selam. Kanë pytë shokët e tij, ja Resulallah. Për vrasësin e dimë se është xhehenem. Ama i vrari, edhe ai ka dashur me vrarë vëllan e vet, po s'ka mujt. Nëse e don, kanë ndërtu dy një, janë kacafyt. Edhe këta dytë me thika ose ç'thona me armë zjarri. Edhe ky i vrari veç s'ka mujt me vra këtë, se e kish vrarë, e ka gjynahin, pa dyshim, për, për, për uh, tendencën, për, për, për, përpjekjen me vra atë. Po themi nëse nuk ka qenë në vetëmbrojtje. Se ka njerëz kacafyten për pesë pare palidhje. Për çka banale? Mirë, po pa dyshim se në çfarë situate, vrasi ka gjynah më të madh. Mirë, a duhet me shku në umre ma s'pari e mas në haxh? A ai që ka mundësi me shku në umre, E me shku në haxh, pse jo, elhamdulillah. Po te ne mundësitë të kufizume, njeri nuk ka mundësi kaq para shumë. Prandaj ma s'miri është që më e mira dhe më e preferuara dhe më e lehta është që në një udhëtim i bon dyjat bashkë. Ka mundësi. Në udhëtimin e haxhit bëhet edhe umrja. Nga se haxhi temettu, lloj i haxhit, e ka edhe umrën edhe haxhin. Shkon haxh, bëhet umrëja. Kryhet umreja, kthehesh në tesha të rëndomta. Vjen dita e tetë e muajit Dhul-Hixhe, koha e haxhit, bëhet nijet haxhi, vesh ihramat e kalon në haxh. Kështu që me një udhëtim e ke bo edhe umren edhe haxhin. Kjo është më e mira dhe më e lehta. Thotë pjesën e mbetur të dhikrit, të përmendjes Allahut xhelle ue ala. Ndërsa fërkimi i fytyrës me astaghfirullah është i panevojshëm, nga se nuk e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka nevojë të bëhet ajo që nuk e ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ëh. Pyetja si të hapim telefonin, janë foto të zhveshura. Çka të bëjmë ne? Ne nuk shikojmë po ndërvën në store. A jemi në gjynah? Ëh, nëse shfaqet një një pamje që nuk lejohet me pa, Dhe ke pa në shikim të parë, pastaj ke ul shikimin, del prej gjynahit. Pejgamberi alejhi selam i ka thënë Aliut, radijallahu ta'ala anhu, se shikimi i parë është i yti e i dytë është kundër teje. Po njeriu domethënë kur ec rrugës, mund të shohë lloj-lloj, po, me miliona pamjesh. Por në momentin kur e identifikon truni, se ka të bëjë me një Domthon, pamje që nuk bën me pa, dhe në atë moment ul shikimin, nuk ka gjynah pse ka pa në shikim të parë, se shikimi i parë nuk ka gjynah. Po shikimi pastaj më i thelluar, edhe shikimi i pasuar pas shikimit të parë, ky pastaj bën gjynah. Kjo është e para. E dyta, duhet pas kujdes se ku po hym. Domthon, çka po hapim? Nga se normal, kur hyn nëpër site të caktuara, është normal që mund të shfaqet gjithçka. Duhet që të jemi të kujdesshëm. Thotë, kemi ndruar emrat për të bërë dokumente në Greqi, para 28 vitesh kemi pranuar islamin, a kemi bërë haram. Elhamdulillah që keni pranuar islamin, Zoti ju forcoft, është mirë, e, nuk e di çfarë arsye keni pasë për me i ndruar emrat. nuk është nuk është mirë me ndru emrat. Ngase ndrrimi i emrit nuk ka veç ndrrim emri, por është ndrrim identiteti. Pastaj është edhe, domethënë një farë lloj, një farë lloj ë shtimi i statistikave në favor të dikujt tjetër. Normal. Nesër kur bëhen për shembull regjistrimet e popullatës e statistikat kur bëhen, në vend me dal përqindja më e madhe e shqiptarëve, muslimanëve del më pak, për shkak të emrave që dikush i ka po ndërru. Pra është një farë lloj dëmtimi edhe kolektiv. Emni është një farë lloj identifikimi, është një lloj identiteti. Duhet me rujt emnin, pra. Emnin duhet me rujt. Dhe duhet me vendos emna musliman të mirë, që na takon neve. Mirëpo po qe që ka pas detyrim, ka pas presion, ka pas rrezik me dëbu, nuk po e di rrethanën, atëherë mund të jeni të arsyetuar tek Allahu në varet te kjo. Por meqë ka kalu ajo situatë atëherë, nuk është ma ajo, ju tashmë jeni stabil, jeni të vendosur, s'ka telashe, dhe nuk ka pasoja të caktuara që dëmtoheni me i rikthy emnat e mirë, me i bo emnat e mirë, riktheni, s'prish punë. Ka njerëz që i ndjekin procedurat, domethënë ndryshojnë dokumentet e tyre, ndryshojnë emrat dhe vazhdojnë jetën tutje. Nëse ka mundësi, nëse jo, le të mbeten pra këta emra në dokumenta, nëse jo, mirë është të kenë një emër që thirren me ata mes vete. Ka plot njerëz që kanë emra për shembull në nëpër dokumenta, kanë emër të caktum. Po emri është në dokument, sa për domethënë ta përdor at dokument në lëvizje apo në identifikim. Ndërsa si emër që e bart dhe thirret me të është një emër tjetër i mirë që e ka zgjedh vetë si. I përmena këto opcione që realisht ë ë ë të mundohemi ta bëjmë ndryshimin e duhur që të bartim një emën të mirë, që na prezanton qysh duhet, na përfaqëson kush jemi realisht, edhe na identifikon si duhet. ë A është e vërtetë që i vdekuri domethënë godet Kur këndohet talkini, jo, nuk lëviz i vdekuri, apo. Tani njerëzit e kanë një përshtypje që kur t'i këndohet talkini, i vdekuri, siç ajo që e kuptova, talkinin e godet dërrasën tri herë, jo, kështu s'ndodh kjo kurrën, apo. Po ai, ai as nuk nin, po ai, është i vdekur, ne kot mund t'i themi atij thuj, bën, ai nuk dëgjon, apo, ka marrë fund. Jam djalë tetëmbëdhjetëvjeçar, kam stres mrena vetes dhe vesvese mrena vetes. E përmena ma herët, dhe si menaxhohet stresi, vesveset, qysh trajtohen, domethënë, uh, prandaj mos i kthehemi të njëjtës uh, përgjigje që mos marrim kohë, besoj që munesh m'u kthy te pjesa e mëhershme edhe ta dëgjosh. Ose, ose, nëse ka diçka ma konkrete, mund të na shkruash edhe në privat, që ta marrim parasysh dhe inshallah mundohem me të kthy përgjigje ma konkrete, inshallah, në këtë aspekt. Kur duhet me u fal, kur thret hoxha ezan apo masi e kryn? Jo, si thot hoxha Allahu Akbar në xhami, është shenj se ka hi koha e namazit. Si të hin koha e namazit, ti falesh. Nuk ke nevojë me prit me u kry ezani për me u fal. Po. Desha me të pyt për mësim besimin për fëmijët e moshës dhetvjeçare. Nuk e di a çka ka dashur me pyet. Nëse ka dashur me pyet domethënë se a duhet me çu, a me mësu po gjithçysh? Po gjithçysh? Ne vazhdimisht po kërkojmë që mësim besimi të futet në shkolla tona. Ajo është një drejt elementare që duhet me gëzu na. Por derisa të bëhet ajo, ne duhet që t'i shfrytëzojmë xhamiat tona. Elhamdulilah ka, në çdo qytet ka, ka gati në xhamia që hoxhallarët mësojnë mësim besim. Ndoshta jo çdo xhami, po ka shumë xhamia që mësojnë. Çoje fëmijën te hoxha. e mëson namazin, e mëson abdesin, e mëson leximin e Kuranit, e mëson kushtet e imanit e të islamit, e kështu e mëson punë të mira. Ngase mosha dhetvjeçare është moshë ideale për me mësu edhe Kuranin edhe namazin, të gjitha të tjerat. Mirë, thotë, uh, a mund një këshillë për raportet familjare, për shembull një djalë martohet, po s'bën raport me motra e vllezër, ose kunatat mes veti, Allah është. Kjo është problem, që nuk duhet me leju me ndodh. Ne duhet që e, të shkojmë duke i fuqizu raportet, jo duke, jo, jo duke i dobsu raportet. Dhe duhet me pas kujdes që çdo antar i ri që vjen në familje, për shembull nëse martohet djali, martohet vllau, duhet me pas njëfarë lloj, domethënë, kujdesi edhe njëfarë lloj, domethënë, këshille ndaj antarit të ri, tash nuse nëse vjen, që të jetë e kujdesshme, por edhe vetë duhet të vjen e edukuar e tillë që të kontribuon në lidhjen farfisnore. Por edhe motra e vëllaut duhet që të jetë më e gatshme me pranu anëtarin e ri. Ngase ka probleme nganjëherë gruaja don me pas raporte të mira, gruaja vëllaut. Po ja që motra nuk don. Ka një xhelozi e ku di çfarë, një problem mos durimi, nuk është e mirë, është e keqe. Andaj duhet edhe nusja domethënë të jap kontributin e saj për raporte të mira familjare, por duhet edhe familjarët të japin kontributin për ta integruar sa më lehtë këtë nuse në gjirin e tyne familjar. Ngase veç kështu Allahu dërgon, Allahu dërgon rahmet. Pejgamberi sallallahu selem ka thënë, kur Allahu xhele e begaton një familje me të mira, Një nga shenjat e begatimit të Allahut është me zbrit mbi ta mirëkuptimin, mirëkuptim, mirëkupton, s'kanë ngarkesa, s'kanë paragjykime, mirëkupton, dhe butësinë në raporte mes vete. Jo acarimin dhe arrogancën. Pra duhet të gjithë me dhanë kontributin e vet. Nuk duhet me prit veç pi nusës. As veç pi motrës, as veç pi vllaut. Të gjithë duhet me kontribu. Ngase Allahu na ka obligu që të kemi lidhje të mira farfisnore mes vete. Dhe kjo është barq. Mirë, thotë, se në xhami gjindeni në Kosovë, se nëse vij në Kosovë, kam qef me u falë në xhami. Unë jam në Mitrovicë, në xhaminë kryesore, xhaminë e qendrës, këtu, nëse vini, mund të më gjeni këtu në xhami, inshallah. Uh, Si është e udhës të mbahen të ardhurat, a duhet t'i mbajë kryesori i familjes apo nuk ka rëndësi dhe ndokush tjetër i familjes t'i mbajë dhe të shpërndahen sipas nevojës. Nuk ka më rëndësi kush i mban, por menaxhimi duhet të bëhet nga kryefamiljari në koordinim dhe në bashkëpunim me anëtarët e familjes. Burri me gruan realisht nëse i kanë fëmijët, duhet të koordinohen. Ose nëse i kanë prindërit për shembull, por duhet pas mirëkuptim. Dhe duhet pas menaxhim të përbashkët, nëse domethënë e kanë një kuletë të përbashkët që prej saj domethënë furnizohen dhe prej saj mbahen. Nuk ka është e detyrueshme kush me i mbajt, por po duhet me ditë kush menaxhon, kush pyetet, kush është kryefamiljari që realisht ai e menaxhon situatën, por jo në mënyrë autoritare, jo në mënyrë të imponueshme, por me konsultim dhe bashkëpunim. Thotë Para ezanit kur të hyn në xhami, sa rekate duhet me i fal? Ë para ezanit, është fjala edhe kur duhet me i fal. Njeri kur të hyn në xhami, para se me u ul, është e preferuar që t'i fal dy rekate. Pejgamberi a.s. na ka porosit që t'i falim dy rekate si përshëndetje për xhami. Çka dallon tradita arabe nga tradita islame? Se më duket i kemi përzi dhe po e pësojmë, po e pasojmë edhe kulturën arabe ndërsa ne kemi kulturën tonë. Ë uh, kultura arabe ka dallime nga nga kultura islame. Ka gjëra që janë pjesë të arabëve, nuk janë pjesë e islamit. Dhe këtu ne e kemi hapësirën e mjaftueshme që ne me zbatu dhe me praktiku kulturën tonë. Ajo çka është islame është çka ka thënë Allahu, çka ka thënë pejgamberi a.s. Atë çka nuk e gjejmë në libër të Allahut, atë çka nuk e gjejmë në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk është obligim për ne me pasu. A është arabe, a është turke, a çka do qoftë. Dhe feja ka lënë hapësirë të mjaftueshme kulturave dhe traditave të çdo populli që ata T'i ruajnë traditat, t'i ruajnë kulturat, ka lënë hapësirë të mjaftueshme. Nuk ka nuk ka ndërhy Islami në çdo aspekt. Por ka shumë aspekte që është temë tjetër që realisht njerëzve u ka garantu që ta ruajnë kulturën, ta ruajnë traditën, zakonet e tyre. Në këtë hapësirë të garantuar fetarisht, nuk kemi nevojë me marr as të arabëve, as të turqve, as kërkujt, i kem tonat shqiptare që i kultivojmë dhe i ruajmë. Mirë, ka do pyetje për libra kur do të botohen. Allah na lehtësoftë na ndihmoftë. Ë, si duhet të veprojmë kur nuk shohim rezultate lutjet që lutna natën e nuk shohim rezultate. E cila ka marrë domon, edhe e kam një domon emision, ë, domon pse nuk më përgjigjet lutja, kështu që çka është te emisioni pse, mirë me dëgju atë pjesë, aty është në mënyrë të detajzume e shpjeguar kjo çështje, ngase këtu zakonisht shejtani po godet në në në, në zemrën e dokujt, e pse s'më përgjigj, e pse u vonu u natë në luta e kështu me radhë. E ki atje të detajzuar përgjigjen pse nuk përgjigjet lutja. Do. Mirë, e kemi edhe disa pyetje edhe nëse ka kalu koha, por si shpejti po shkojmë. Ëh, uh, Thot, a pranohet abdesi me qerpik të mbjellur? Nëse arsyeja e mbjelljes së qerpikëve është e pranuar fetarisht, lejohet apo. Por në qoftë se nuk është e lejuar, atëra është problematike çështja e abdesit. Thot, kur themi kader Allah nganjëherë, e themi disi sikurse s'kemi pasë zgjidhje për disa qështje. A është kader Allah se e gjithsesi ka pasë me ndodhë, apo aja është zgjedhje e jona. Një gjë, aja që ka marrë fund, u kry. Thuj kader Allah. Por kjo nuk duhet me e mbyllë përpjekjen tu me shiku me përmisu gjendjen. Kaq. Diri këtu ka qenë kader Allah, por tash e tutje nuk e di ç'është kader Allah. Tash duhet të këqyri çka muj me bo me përmisu këtë qështje. Pra kur një qështje përmbyllet, merr fund, u kry, si fazë e punës e kryeme, si proces, si ngjarje, kader Allah, ashtu ka qenë, e vërtet. Por kjo nuk duhet me na bo që ne tashmë të mos përfitojmë nga çka ka ndodhë, mos të shikojmë mundësit me shtu, me përmirësu, kështu me, jo, ne themi kader Allah si ngjarje, por si mundësi për të përmirësu, tentojmë vazhdimisht dhe me, me shtu dhe me përmirësu, a po. Uh, thotë, Sunnetet e namazeve ban t'falen ma vonë. A farzet duhet me insistu me këmbëngul me i falë në kohën e vet. Uh, thotë, nëse prindi para se me vdek, të lëmon dhe thotë se ti i mirë, a do thotë se prindi ka dalë i knaqën nga kjo botë, elhamdulilah besoj që t'jetë një, shpresoj t'jetë një përgëzim i mirë, vallahi është mirë që prindi kur vdes e me kon i knaqët me ty, a po. Është është është punë e madhe, edhe është një qetësim shpirtënor që e din njeri që ka dalë prindi nga dunjaja dhe është i kënaqur me të. Ngase kënaqësia e prindit është realisht rrugë për me qenë Allahu i kënaqur. Pejgamberi sa ka thonë, "Rida Rabbi fi rida al-walidain." Domon, kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindve. A nëse prindi nuk vdes, e thotë fjalë të mira, e thotë Allahu të shpërbleftë që u kujdese për mua, ë domethënë ose ose ë më ke respektuar e kështu me radhë, është me të vërtetë përgëzim i madh ajo. A lejohet të hamë haribo nuk e di, domethënë kam disa ë ë të thëna nga njerëz që thonë se ka përbërje të derrit nuk e di, por nëse vijnë nga vendet islame sikurse nga Turqia, besoj që janë hallall nuk ka problem atje. Çfarë në lidhje me vaksinimin me detyrim. Kjo është çështje domethënë që i takon ekspertëve. Ne në qoftë se domethënë kërkohet nga ne të, të vaksinohemi, mendoj që nuk duhet uh, me e bo këtë shumë tragjike, shumë dramatike, por vaksinohemi për të marrë sebepet e duhura për t'u mbrojtur nga virusi, apo kaç, apo. Ndërsa nëse shteti imponon detyron, tani kjo pastaj ka shpjegime të veta se çfarë komente mund të japim, por jo kësaj radhe, apo. Mirë, thotë, e kemi një objekt dhe atë objekt e kena bo xhami në Gjermani, paguajmë qiranë për çdo muaj për xhami, pyetja ime a ban me jap zekat për xhaminë, për arsye se xhamia ka nevojë për financim, nëse jap zekat a më pranohet. Tek shumica dërrmuese e dijetarëve, domethënë, zekati nuk lejohet me dhonë për xhami. Xhamia duhet të mbahet me tjera të hyra, jo me zekat. Ndërsa zekat duhet me shku në kategoritë e përmendura në suren Teube që i ka përmendë Allahu tebareke ve teala. Këto janë ato që kryesisht patëm mundësi me u përgjigj, ngase ka ardhë shumë pyetje dhe kemi kalu shumë kohën, po i ruajmë disa dhe për herën tjetër, besoj që në shumicën kemi dhënë përgjigje inshallah. Ë Zoti xhele ve ala na mësoftë edhe ku kemi gabuar, Allahu na faltë, na përmirësoftë. Zoti ju shpërbleftë për kontributin që e pasuruat këtë takim sonte me këto pyetje. Shpresoj që keni marrë përgjigjet e duhura dhe të qëlluara dhe shpresoj që ë gjitha këto pyetje që kemi marrë